Biz ikkala so'zni farqini bilmoqligimiz kerak. Makka mushriklari, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtlarida Makka mushriklari Allohning borligiga iqror bo'lishliklari qatorida va Allohni koinoti yerni yaratuvchi zot deb iqror bo'lishliklari qatorida va Allohni rizq beruvchi zot deb iqror bo'lishliklari qatorida Allohga ibodat ham qilishardi. Lekin bu ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilmasdi. Mana shu bilan ular mushrik bo'lishdi. Mana shu odamlar, ya'ni Allohni bor deb e'tiqod qilganlar. Allohni rozi sifatini iqror bo'lganlar, Allohni yaratuvchi deb iqror bo'lgan kishilar va Allohga ibodat ham qilib yurgan, lekin faqat Allohgagina ibodat qilmay yurgan kishilar ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deb muxotab bo'lishlikka loyiq bo'lishdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan emas bu odamlar deb e'lon qilindi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men olib kelgan yo'lda emassizlar deb xitob qildilar sizlar mushriksizlar deb xitob qildilar demak biz mana bu narsani bilmoqligimiz kerak men agar hozir shu so'zni aytsam ko'pchilikka bir dag'al bo'lishligi ham mumkin agar alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hozir payg'ambar qilib jo'natganlarida hozir islomni davo qilgan kishilarga hammalariga deb aytsak xato bo'ladi olloh o'zi saqlaganlar mustasno bundan olloh la ilaha illalloh kalimasini hayotiga tadbiq qilib o'zining shaxsiy hayotida tadbiq qilib yurgan kishilar Alloh o'zi biladi bular mustasno. Shu odamlar muxotab bo'lishgan bo'lardi. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deb hisob qilinishiga loyiq bo'lardi. Shuning uchun bizni ba'zi bir yuzaki amallarimiz mag'rurlantirib qo'ymasligi kerak. Darsimizning asosiy mavzusi avvaldan tortib kalimai tavhid shunda ketmoqda birodarlar. ibodat ma'nolari mufassal suratda bayon qilindi. Shu ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlikka Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham tavfiq bersin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga ergashishlikka hammamizga tavfiq bersin. Qiyomat kuni o'zini barmog'ini tishlab men rasul bilan birga yo'l tutgan bo'lar ekan Hamma yo'llardan voz kechib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lga ergashsam bo'lar ekan deb attang qilib qoladigan zolimlardan qilib qo'ymasin. Astagfiru billah ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا alloh subhanahu va taolo zolim deyapti biz zolim deganda birodarlar faqat birovga moliyaviy zulm qilgan odamligini tushunamiz lekin zolim buning ma'nosi ko'p to'g'ri moliyaviy suratda zulm qilgan odam ham zolim lekin zolim ma'nosining hammasi bo'lmas alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda juda bir tasvirlayaptiki zolim ikki qo'lini tishlagan yer arab tilida mana bu shu qismni kaf qismini yer deydi o'zining maxsus bir lug'atlari bor ziro va hokazo boshqa ko'proq yad kalimasini ko'proq shu kaf qismiga iste'mol qilinadi ba'zi o'rinlarda yad qismini uzun shu qo'limizni hammasini ham iste'mol qilinadi alloh subhanahu va taolo bu yerda bir barmog'ini tishlaydi deb barmog'ini uchini tishlaydi demayapti ba'zi o'rinlarda alloh subhanahu va taolo anmula deb barmoqning uchini aytadi asobi deb mana bu qismni aytadi alloh subhanahu va taolo haqqa chidamasdan haqni eshitishlikni xohlamasdan haqning zarbasi qalbini pora qilib tashlayotgan munofiqlarni haq kalimasi eshitilingan vaqtda barmoqlarini quloqlariga suqib oladi ya'ni quloqlarini zarb qilib oladi deyapti alloh taolo insonning barmoq qismi qulog'iga sig'maydi lekin shu haq kalimasini eshitishlikdan chidamasdan tamomiy barmog'ini qulog'ini ichiga go'yoki tiqib yuboradi shunchalik qattiq bekitishligidan kinoya qilyapti odatda tishlash ham barmoqni uchini tishlaydi bu nadomatdan kinoya lekin qur'oni karim mana bu oyatda va yawma zolimu ala yadayhi. bir qo'lini emas ikki qo'lini attangning nihoyat darajada qattiq qilganligidan ikkita qo'lini og'ziga tiqib yuboradida shuni qattiq tishlaydi shuni kirgizib tishlagan holatini bilmaydigan bir tasvirni bilan suratlayapti nima uchun attang qiladi يا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا رسول bilan men bir yo'l tutsam bo'lar ekan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni tutsam bo'lar ekan deydi bu yo'lni tutmaslikka sabab nima ekanligini halil birovlarni o'ziga qattiq do'st qilib olgan Xalik bor arab tilida sodiq bor. Sodiq deb do'stni aytadi umuman. Xalil nihoyatda bir kirishib ketgan do'st. Kirishib ketishlik natijasida uning yo'lini qabul qilib qo'ygan. Ho u kufr yo'li bo'lsin, ho nifoq yo'li bo'lsin, ho fisq yo'li bo'lsin, ho bu bid'at yo'li bo'lsin, sunnatga xilof bo'lgan yo'llar bo'lsin, ho dinsizlarning yo'li bo'lsin. umuman rasul olib kelgan yo'ldan hamma boshqa yo'llarni olmasam bo'lar ekan men bu yo'llarga kirmasam bo'lar ekan deb qattiq suratda nadomat qilib zolim deyapti alloh taolo rasul sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'liga ergashmasdan boshqa yo'llarga aytib o'tyapmiz umuman rasul sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'ldan boshqa yo'lni o'ziga yo'l qilib olgan odamlarni do'st qilib olsa mana shu odam zolim deyapti ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalila u falonchi kim bo'lishligidan qat'iy nazar johiliyatdagi eng katta xatolardan bittasi o'zlarining olimlarini rab qilib olishlikdir rab ya'ni shuni halol degan yo'lini halol deb qabul qilish shariatni tekshirmasdan shariat harom deb ko'rsatgan narsani peshvolari halol deb bilsa shu yo'lda qabul qilib ketaverishlikni rad qilib olishlik deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ochiq bayonlarida shuni bayon qildi yahudlar o'zlarining olimlarini nasorolar ham o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rad qilib olishdi deb adi ibn hotimni kirib kelayotgan vaqtlarida bo'yinlarida but bor edi shunda shu oyatni o'qib o'qidilar shunda adi ibn hotim aytdilarki yo rasululloh ular ibodat qilishmagan ediyu yahudlar ham olimlarga ibodat qilishmagan ediyu nasorolar ham olimlarga ibodat qilishmagan ediyu deganlarda bala dedilar yo'q albatta ibodat qilishgan ular halolni harom qilib bersa qabul qilishgan haromni halol qilib bersa qabul qilishgan shu ibodat dedilar demak alloh subhanahu va taoloning yo'liga zid bo'lgan yo'lni aytib bersa shuni qabul qilsa ibodatni shu odamga qilib Allohga har qancha ibodat qilib yurgan bo'lsa, ibodatni bir qismini odamga qilib, shu odam mushrik bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochiq aytdilar. Demak, bu odam zolim. Bu odam shirk amalini qilgan odam. Bu bir mahallani domlasini tafsirimiz emas, birodarlar. Rasul sallallohu alayhi va sallamki bizlarga shariati islomni yana olib kelgan zotning tafsiridir. Buni hech qanday odam boshqacha ma'no aytishlikka, modomiki iymonni da'vo qilsa haqqi yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo shunday zolimlardan qilib qo'ymasin. Biz har kuni har bir namozimizni har rak'atida sura Fotihani o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolodan to'g'ri yo'lga yo'llashligini Allohdan so'raymiz. Va mag'bubun alayh bo'lgan, abdolin bo'lgan, g'azablangan va hamda adashgan odamlarning yo'liga kirib qolishlikdan panoh istaymiz. Ba'zi ulamolar al-maghdubi alayhim g'azab qilingan kishilar ilm o'qib amal qilmagan kishilar deyilgan. Ilm o'qib amal qilmagan kishilarni Allohning g'azabiga duchor bo'lgan kishilar deyilgan. Mana shu oyatning tafsirida. Adashgan kishilarni johil obidlar deyilgan ibodat qilaveradi lekin johil shariatga muvofiqmi muvofiq emasligi bilan ishi yo'q mana bular adashgan odamlarning avvallikni tafsiridir biz bilaylik xoh bilib xoh bilmasdan har bir rakatda ilm o'qib amal qilmaydiganlardan qilib qo'ymagin deb so'raymiz har bir rakatda adashgan odamlardan ya'ni johil obidlardan qilib qo'ymagin deb har bir rakatda birodarlar ollohdan biz madad so'raymiz panoh istaymiz mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak kim bir ilm unga barpo bo'lsa bunga amal qilmasak mana bu oyat kaftiga dohil bo'lib qolishligimiz ehtimoli bor birodarlar johil obid bo'lsa ya'ni hech bir shariat nima buyurgan bilmaydi xohlagan amalni ibodat deb qilaveradi mana hozirgi vaqtda shirk amalini qilayotganlar yig'lab bizdan ko'ra ko'proq yig'lab ibodat qilyapman deydi nazrlarini ollohdan boshqaga qilayotganlar bular juda ixlos bilan qilishadi ixlos bilan mushrik bo'lishadi o'zining qasamni ollohdan boshqaga ichayotgan kishilar alloh subhanahu va taolo o'zi tushirgan yo'lni bu yo'lga barobar bo'lishligi mumkin boshqa yo'llarda, balki u yo'llarni afzal ko'rayotgan kishilar bunga ixlos qilayotgan kishilar ixlos bilan mushrik bo'layotgan odamlar deb bilmoqligimiz kerak ibodat qabul bo'lishligining sharti ikkita birinchisi ixlos bo'lmoqligi kerak ixlos ya'ni allohning rizosi uchungina bo'lmoqligi kerak Biz faqat ibodat qilishlikkagina ma'mur bo'lgan Biz ibodatni faqat Allohga qilmoqligimizga ma'mur bo'lganmiz. Wa ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yutuz zakat va zalika dinul qayyim. Ikkinchi ibodat ibodat deb e'tibor qilinadi shar'an ibodat deb e'tibor qilinadi, modomiki kitobi sunnatga muvofiq bo'lsa. Alloh subhanahu va taoloning kitobida va hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lda shunga muvofiq bo'lsagina ibodat bo'ladi. Birinchi shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak va ikkinchi faqat Allohning rizosi maqsad qilingan bo'lmoqligi kerak. Eng bizni ko'zimizga ko'ringan amallarning ha, kattalari ham Allohning rizosi uchun, ya'ni ixlos topilmaganligi uchun mana darslarning avvallarida keltirganmiz, 3 kishining jahannamga o'tin bo'lib uloqtirilganligi haqida. Shuning uchun ham hozirgi darsimizda qisman zulmning haromligi haqida dars qilib o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo zolimlarni albatta halok qilishligi bilan va'da qildi ya'ni xabar berdi zolimlarni albatta halok qilaman dedi ba'zi bir kishilarning xayoliga kelishligi mumkinki shuncha zolimlar nihoyatda bir rohat bilan yashayaptiyu zolimlarning halok bo'lishligi birodarlar uning muqobalasida haq tut vujudga kelgandagina bo'ladi alloh subhanahu va taoloning buyurgan buyruqlarni ijro qiluvchi musulmon jamoa vujudga kelgandagina shuning uchun ham deb alloh subhanahu va taolo va'da qilyapti biz shuning uchun zolimlarning albatta halok bo'lishligida Alloh bizga xabar beryapti bu xabarda shak shubha yo'q lekin uning muqobalasida deyishlikka muxotab bo'ladigan musulmon jamoa haq jamoa bo'lmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo zulmni hamma turini harom qildi zulmning eng kattasi shirkdir وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم imom buxoriy zulmun ba'da zulmin katta zulm va kichik zulm deb alohida bob ajratib zulmning kattasi mana bu joyda alloh subhanahu va taolo inna shirka la zulmun azim deb azim bilan sifatlanyapti ya'ni katta zulm borligini bu zulm shirk shirk keltirgan odam zolimlarning eng kattasidir. Chunki aslida zulmning ta'rifi bir narsani o'rnidan boshqa joyga qo'yishlikdir. Alloh subhanahu va taolo ibodatni faqat Allohga bo'lishligiga buyurdi. Bu zolim ya'ni mushrik ibodatni Allohdan boshqaga ham qildi. Shuning uchun zulmning eng kattasidir bu. Alloh subhanahu va taolodan rasululloh sollallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar mana hadisi qudusiyda alloh subhanahu va taolo aytadiki ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ey bandalarim deydi alloh subhanahu va taolo men zulmni o'zimga harom qildim deydi alloh subhanahu va taolo hech zulm qiluvchi emas zulmni o'zimga harom qildim deydi alloh taolo va bu zulmni sizlar o'rtanglarda ham harom qildim bir biringlarga zulm qilmanglar deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم imom muslim rivoyat qilganlar zulmdan saqlaninglar zulm qiyomat kunidagi zulumotlar shohdan saqlaninglar baxillik molga bo'lgan baxillikni arab tilida buxul deb iste'mol qilinadi shoh bo'lsa ham molga baxillik ham biror bir fazilatga baxillik masalan bir kishi ilmi bo'lsa shu ilmini birovlarga ta'lim bermasa buni shahih deydi arab tilida baxil bo'lsa faqat molga bo'lgan baxillikni yo baxillik kalimasini iste'mol qilmadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari bir daqiqki shohdan saqlaninglar dedilar umumiy baxillikdan saqlaninglar ya'ni xoh molga bo'lsin xoh fazilatlarga bo'lsin bunga bo'lgan baxillikdan saqlaninglar chunki bu shuh ya'ni umumiy baxillik sizlardan ilgarigi odamlarni halok qilgan ularni qonlarini to'kishlikka va harom narsalarni halol sanashlikka majbur qilgan haqiqatda ham ko'p haromlarni halol sanab jamlashlikka va o'rtadagi bir birlariga bo'lgan zulmlarni qilishlikka insonni sabab bo'ladigan narsa mana bu umumiy baxillikdir rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bu muttafaqun alayhi hadisda innalloha la yumli lizzolim fa iza akhadahu lam yuflithu alloh subhanahu va taolo zolimni qo'yib beraveradi ushlaganda u zolim qochib qutulolmaydi va keyin va kazalika akhadha wa hiya inna shadid oyatini o'qib qo'ydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون oyati nozil bo'lganda ya'ni iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga almashtirmagan kishilar bular haqiqiy hidoyat topgan va xotirjamlik nasib bo'lgan kishilar degan oyat nozil bo'lganda sahoba ikromlar nihoyatda bir tashvish qilishdilarki bizlarni qaysimiz zulmga iymonini almashtirmagan aralashtirmagan ya'ni har qandayimizda ham bir ozgina zulm qilib qo'yganmiz deb tashvish kishilar haqiqiy xotirjamlik haqiqiy hidoyat topgan kishilar bular bo'ladigan bo'lsa bizni holimiz nima bo'lar ekan deb tashvish qilganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qildilarki sizlar tushungan ma'no emas dedilar ألا تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم bu yerdagi zulmdan murod shirk dedilar ya'ni iymon keltirib iymonlarini shirkka aralashtirmaganlar xotirjamlik va nasib bo'lgan odamlar va hidoyat topgan kishilardir degan ma'noni bildiradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblariga aytdilarki atadruna manil muflis muflis kim dedilar muflis kimligini bilasizlarmi dedilar muflis aslida o'zi rajul ay sora bir shaqali bo'lib qoldi degan ma'noni bildiradi ashoblar aytishdilarki al muflisu fina man la dirhama lahu va la mata bu muflis deb biz biror bir tangasi qolmagan va biror bir matosi qolmagan kishini aytamiz muflis aslida ma'nosi shuki bir kishi o'zini hayotini birovlardan pul so'rab o'tkazib yuraveradi birovdan bir miqdor pul so'raydida u pulni ishlatib har bergan odam so'rab kelganda ertaga beraman deb yana bir kishidan moli davlat so'rab uni uzib qo'yib undan qarz bo'lib yuraveradi yana bir kishidan qarz so'rab hayotini o'tkazib u so'rab kelganda yana boshqasidan so'rab uzib qo'yib xullas shu shaharni ko'pchiligidan qarz olib ketadi oxiri borib hamma bu sir ochilgandan keyin islom qozisiga shikoyat qilib borishadi qarz berganlar unda uning moli mulkini musodara qilib ularni qaysi foizdan shunga to'g'ri keladigan bo'lsa qozi o'zini adolat bilan bu moli mulkini musodara qilib qarz berganlarga bo'lish beradi va e'lon qiladiki bu odam muflis ya'ni biz iflos odam bu Ya'ni bir chaqalik odam endi bunga qarz bermaslikni e'lon qilmadi. Qarz bermagandan keyin bu odamni mutlaqo muomalotlarda hammasida chetga chiqarib qo'yiladi. Agar kimda kim qarz bergan bo'lsa, bu e'londan keyin unga qozi o'rtaga tushmaydi. Shu ma'noni aytishlar sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, muflis, ya'ni bu ham muflisu, bu hayotdagi muflis. Oxiratda ham bir chaqalik odam bor, dedilar. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إمام مسلم رواية لا ذكرت Ummatimning ichidagi muflis shuki dedilar, qiyomat kuniga namoz o'qigan holatda keladi. Ya'ni benamoz odam emas, namoz o'qiydi. Roza tutgan, zakotni bergan. Birodarlar, ancha biz salohiyatli odam deb gumon qilib yurgan odam. Namoz, roza, zakotni bergan. Ado qilgan bu farzlarni. Ammo birovlarga zulm qilgan holatda kelgan. zulmi turlik. Ba'zilarga tili bilan zulm qilgan. Ba'zilarni ayollarni sha'niga bo'ston toshi otgan. Ba'zilarni bo'lsa molini olgan, zulman olib. Ba'zilarni jismiga zulm qilganda qonini to'kkan. Mana bu ba'zilarni bo'lsa qo'li bilan ozor berib urgan. Xullas zulmning hamma turini qilgan. bittasiga buning hasanotlardan olib beradi olib beriladi yana boshqasiga yana hasanotlardan olib beriladi xuddi moli mulkini musodara qilingandek ya'ni namozlari qabul bo'ladigan ro'zalari qabul bo'ladigan darajada zakotlarni qabul bo'ladigan darajada o'tagan odam bu hasanotlarni hammasini xuddi dunyodagi muflisni moli mulki musodara qilingandek uning savoblari musodara qilinadi agar hasanotlari tugab qolsa buni haqqini o'talishligidan ilgari hasanotlar yetmay qolsa ularning xatolaridan bunga yuklanadi va o'zini o'tga uloqtiriladi zulm hamma turi yomon ekanligini mana bu narsadan bilib qo'yishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam zulmni faqat insonlargagina emas hayotdagi hayvonlarga qilingan zulmni ham oqibati jahannam ekanligidan xabar berdilar muttafaqun alayh bo'lgan hadis sharifda xabar berdilarki وذلك أنها حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ayol kishi jahannamga nishib sababli kirdi dedilar bu ayol nishiqni qamab qo'ygan edi o'lish darajasiga bordi ya'ni o'ldi shu mushuk uni qamab yedirmadi ham sug'ormadi ham va uni yerni o'zi hasharotlarni tutib yeyishlikka qo'ymadi ham shu zulm sababli ya'ni mushukka zulm qilganligi sababli jahannamga kirdi dedi. zulmni hatto hayvonga qilgan zulmni uni hurriyatini tortib olib mushukni qamab qo'ygan ayolni jahannamga kirganligini xabarni berdi. mana bu narsadan biz hozir bir xulosa chiqarishimiz kerak musulmon kishilarga bu so'z birodarlar musulmonlikni da'vo qilmagan kishilarga bu gap ta'sir qilmaydi bizni yaqin tariximizda hozirgi vaqtlarda ham islom yo'lida yo halol kasb yo'lida yurgan kishilarni qolmayotgan kishilar yoinki islom yo'lida xususan xizmat qilgan odamni qolmayotgan kishilar agar bir ayol kishi mishiqni o'zining erkinligidan mahrum qilib turib qamab qo'yib jahannamga kirgan bo'lsa insonniki alloh subhanahu va taolo mukarram maxluq qilib yaratgan edi shunday mukarram qilib bani adam odam avlodini mutlaq hammasini mukarram qildim deyapti alloh taolo mana shu mukarram qilingan maxluqni bo'lib ham islom yo'lida yurgan islomni qanday qilsam hayotimda to'g'ri bo'lar ekanman deb islomni qanday qilsam birovga bildirar ekanman deb turgan kishini habs qilgan odam jahannamga o'tin bo'lishiga shak shubha yo'qdir mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak kimda kim o'zining har bir farzandiga shunday holatda maosh topib shunday holatda o'zining inson zotiga zulm qiladigan o'rinda mutlaqo vasiyat qilib o'tib ketmoqligi kerak. Zulm qiyomat kunidagi zulmotdir. Agar shunda sharik bo'lsa, shu zulmlarga sharik bo'lsa, bilsinki, ana shu qorong'ilikda birga bo'ladi. Qiyomat qorong'iligida, bu biz bilgan qorong'iliklar emas, birodarlar bu. Islomdagi biz fuqaholarning bir masalasini shu o'rinda keltirishligimiz o'rinlidir. islomda to'ng'iz go'shti qat'an nas bilan haromdir mast qiluvchi ichimlik qat'an haromdir bunda shak shubha yo'q o'laksa ya'ni o'zi o'lib qolgan hayvon go'shti ilgari o'lmasdan ilgari halol edi bu o'lishligi bilan harom bo'lishligida shak shubha yo'q bu oyat bilan sobitdir ollohni nomidan boshqa nom bilan aytib so'yilingan narsa ham haromdir butlarni nomiga aytganmi boshqami o'zi qo'l bola butunni boshqa emas o'zi biladi mana bu narsaning harom ekanligida shak shubha yo'q lekin muztar majbur bo'lgan odam haddidan oshmasdan ya'ni o'lmagidek miqdorda buning fuqarolarning bayonlariga biz hozir o'tirib bu haqda gapirib o'tirmaymiz xullas majburlangan odam ma'lum bir miqdorda ya'ni o'lmagudek bo'lsin shu narsani yesa ochlikka giriftor bo'lib qaradiki shu ro'parada shu harom qilingan narsalardan boshqa narsa yo'q yemasa ochlikdan o'ladi shu vaqtda shunda ma'lum bir miqdorda yeyishlikka shariat islomiya ruxsat bergan majburlik holatini har har xil mufassirlar ma'no berishgan shu majburlikni ichida fuqarolarning yana tafsirlari mabodo bir zolim qattiqqo'l haqiqatda shuni zulm qilishlikka qudrati yetadi aytsaki agar shu harom qilingan narsani sen yemasang o'ldiraman dedi haqiqatda ham o'ldirishlikka qodir shu vaqtda shu harom qilingan narsani yeyishlikka shariat buyurdi yeb hayotni saqlab qolsin majbur qilsa zolim va shuni o'ldiraman desa o'ldirishlikka qodir bo'lgan zolim mana bu narsani yemasdan o'lib ketsa gunohkor bo'ladi yeb majbur holatida yeb hayotni saqlab qoladi chunki bu narsada birovga zarar yo'q birodarlar endi shu masala bir zolim qatl qilishlikka qodir o'ldirishlikka qodir shu odam bir mo'min odamning moliga zarar yetkazasan dedi ho molini yondirib yuborasan dedi yoinki shu molini talon taroj qilasan dedi shuni moliga yoinki shuni zarariga bir so'z aytasanki shu bilan u mahbus bo'lib yoki bir zararlanadi xullas mo'min odamning zarariga bo'lgan so'zni yo biror amalni qilmasang seni qatl qilaman dedi haqiqatda ham qatl qilishlikka qodir shunday odam bo'lsa shunda agar o'zini hayotini saqlab qolishlik uchun shu mo'minga zarar yetkazishlik uchun ho moliga o't qo'ysin ho boshqa qilsin ho zarar yetkazsa qattiq gunohkor bo'lib ketadi ammo shu yerda shu ishni men qilmayman ollohdan qo'rqaman alloh taolo zulmni o'zini zotiga harom qilgan buni mo'minlar o'rtasida albatta harom bo'lgan men bu narsani qilib qilishlikdan qo'rqaman ollohni huzurida nima deb javob beraman deb shunda zolim uni o'ldirib yuborsa shahid bo'ladi birodarlar Biz bir odamga zulm qilishlik bilan mana bu o'rindagi to'ng'iz go'shini yeyishlik o'rtasidagi farqni bilmoqligimiz kerak. Endi hali uni majbur qilinmasdan turib, mo'min odamga zarar yetkazishlikka ishqiboz bo'lsa, holi qanday bo'ladi? Uni ham qo'ying. Bunga ma'lum bir maosh olib turib, shundan ma'lum bir narsani foydalantirib turib mo'minni zarariga ish qilsa buni holi nima bo'lishligini mana bu masaladan taqqoslab bilib olaverasizlar alloh subhanahu va taolo shariati islomiyada zulmdaqa qattiq bir man qilgan narsasi yo'qdir bu zulmning avvali shirk oxiri mana kichkina zulmlargacha boradi alloh subhanahu va taolo zulmdan saqlasin yana darsimizda avvalidek zulmga qaytamizki eng zolim deb alloh taolo nadomat qilgan holatini aytyaptiki rasul sollallohu alayhi vasallamning yo'lini qo'yib bu kishining sunnatlarini mana bu buyurgan sunnatlarini qo'yib turib boshqaning yo'lini tutib ketgan odamni alloh taolo zolim deyapti va uning qiyomatdagi achinarli nadomat qilgan holatini bizga bayon qilyapti Sahobalarning fazilatlari haqidagi bo'lgan darsimizda bizlarga ko'p bir mashhur bo'lmagan umumiy kishilarga albatta mashhur bo'lmagan sahobalardan bittalari Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhudir. Harisat ibn Nu'man radhiyallohu anhuning fazilatlaridan bu kishini nihoyatda Qur'onning tilovatiga mohirliklari bilan mashhurdir. Va yana bu kishi onalariga sodiq farzand bo'lganliklari bilan mashhurdir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Numtu fara'aytuni fil jannah." فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة بن النعمان uxlab tushimda o'zimni jannatda ko'rdim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir qorini tovushini jannatda eshitdim dedilar. Qiroat qilayotganligini. Bu kim deb so'rasam, Harifat ibn Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan keyin shuni aytdilarki, birru, kadalikal birru va kana abarran nasi bi ummihi." Bir, ya'ni ko'p yaxshiliklar qilishlikni oqibati shunday bo'ladi. Ko'p yaxshiliklarni qilishlikni oqibati shu bo'ladi dedilar. Xorisat ibn Nu'mar radhiyallohu anhu onalariga nihoyatda sodiq bir farzand edilar. Xorisat ibn Nu'man haqida yana bu kishini Badrda hozir bo'lganliklari, Xandaq g'azotida ham hozir bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga hamma g'azotlarda bo'lganlar va jibril alayhissalomni ikki marta ko'rganlar jibril alayhissalomga salom berganlar va jibril alayhissalom bu kishiga javob qaytargan zotlardan hisoblanadi horisatunning yana fazilatlardan ba'zisi hunayn g'azotida juda ko'p sahobalar chekinishib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflarida sano barmoq bilan sanaladigan kishilar qoldilar. Shu atroflarda qolgan kishilardan bittalari Harifatun Nu'man radhiyallohu anhudir. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qo'shni turganlar. Bu kishi turmush qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turmush qilishlari bilan uylarini bo'shatib yonlariga joy qilgan ekanlar. Yana turmush qilganlarda uyni ham bo'shatib yoniga joy qilgan ekanlar. hatto rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadiki لقد استحييت من حارثة بن النعمان مما يتحول لنا عن منازله حارثة بن النعمان uyalib qoldim uyini tashab menga bo'shab berishligidan degan ekanlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam jibril alayhi alayhissalomni ko'rganliklariga hujjat حارثة بن Nu'man o'zlari rivoyat qiladilarki marartu ala rasulillahi sollallohu alayhi vasallam va ma'ahu jibril alayhi salam jalisun fil maqa'id فسلمت عليه ثم أجزت فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فإنه جبريل قد رد عليك السلام men deydilar horisatun nomar roziyallohu anhu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilaridan o'tdim. Shunda u kishi bilan Jibril alayhissalom birga o'tirgan ekanlar. Salom berdim, keyin o'tib ketaverdim. Keyin qaytib kelganimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar-da, menga aytdilarki, men bilan turgan ko'rdingizmi dedilar. Ha, ko'rdim deganlarda bu Jibril sizga salomni javobini qaytardi dedilar. Suhayb radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan Suhayb radhiyallohu anhu Rum viloyatidan bo'ladilar. Bu kishi ulug' sahobalardan, bu kishini fazilatlaridan hammamizga mana mashhur bo'lgan voqea Suhayb radhiyallohu anhu bir kambag'al sahobalardan bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Makkada turgan vaqtlarida davlatman bo'lganlar. Shunda hijrat qilishlikka ma'mur bo'lishganlardan keyin hijrat qilmoqchi bo'lganlardan Quraysh kofirlari xuddi hamma jahiliyat davridagi odamlarning gapiga o'xshagan so'zni aytishdi. Bizim bizni joyimizga Rumdan kambag'al bo'lib kelgansan. Birorta narsa bilan kelmagansan. Faqir bo'lib kelgansan. Endi bizim joyga kelib turib mol topding, shuncha davlat topding, shuncha narsalarni qo'lga keltirding. Endi chiqib ketishligingda xuddi kelganingdaqa moli davlatingni qo'yib ketasan deyishdi. Işte. Hozir ham xuddi shunday birodarlar. Biror bir kishi bir mahallaga ko'chib boradigan bo'lsa, shu yerda bir ozgina albatta joy qiladi, yalangda yashamaydi hech qachon. bir joy qiladi bir qodir bo'lsa bironta bir sayyora oladi ozgina bir davlat topishligi bilan biror bir jang bir o'rtada husumat paydo bo'lib qolsa sen bu yerga kelganingda hech narsang yo'q edi sen kelganingdan keyin bu yerga kelib moli davlat topding deb jang qilishadi xuddi boshqa joyga borganda bu moli davlat bormaydigandek hamma odamlar tug'ilganda hech narsasi tug'ilgan u odamlar aytishi kerakki unda sen tug'ilganingda hech narsang yo'q edi ustingda libos ham yo'q edi qani bu liboslarni ham yechib qo'ygin deyish kerak chunki unda hamma bir biriga shunaqa deyish kerak bo'lib qolishi uchun buni aytmaydi hech kim ammo biror bir joyga boradigan bo'lsa shunday qiladi suhayb roziyallohu anhu rumdan islomga keluvdilar islomni qabul qilgan edilar bu kishi aytdilarki hijrat qiladigan bo'lsam molimni tashlab ketishligim shartmi dedilar ruxsat berasizlarmi shu molni olsanglar dedilar shunda ular ha deyishdi hamma mollarni berdilar madinaga kirib kelganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu xabarni jibril alayhissalom olib kelgan edi robiha suhaybun robiha suhaybun kalimasidan chiqib oldilar suhayb foyda qildi suhayb foyda qildi dedilar u kishi nimaga bu so'z aytilayotganligini boshqalar so'rashganlarida sababini shunday dedilar. Suhayb hamma moli davlatini Quraysh kofirlarga berib, o'zi Alloh rasulini ixtiyor qilib hijrat qilib kelyapti dedilar. Zayd ibn Harisa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam eng yaxshi ko'rgan sahobalardandir. Zayd ibn Harisa o'zlari tarbiya qilgan zotni farzandlaridir. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir hayotlarida sariya jo'natmagan ekanlar magar zayd ibn horifa ya'ni bu kishining dadalarini albatta amir qilgan ekanlar hatto eng katta g'azotda ham g'azotiki rum bilan bo'lgan g'azotda ham uchta eng katta ulug' sahobalar shahid bo'lishlar harbiy qo'mondonlarning Avvalgisi Zayd ibn Harisa edilar. Zayd ibn Harisa jo'natilgan hamma lashkarda Zayd ibn Harisa amir bo'lganlar. Mana shu kishining farzandlaridir Usoma ibn Zayd. Qur'oni Karimda mana bu nomlari ham abadiy zikr qilinib qolgan zot ham Zayd ibn Harisadir. Falamma qada Zaydun minha shu Zayd kalimasi zikr qilinib qoldi. Oyisha radhiyallohu anha dan rivoyat qilinadiki, يعني لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة oysha roziyallohu anhu aytadilarki birov uchun mumkin emas usomat ibn zaydni yomon ko'rishligi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman deydilar kim olloh rasulini yaxshi ko'rsa usomani yaxshi ko'rsin degan ekanlar Usoma ibn Zaydni dadalari haqida Zayd ibn Horisa haqida Rawi Ma'mar rahmatullohi alayh Zuhriydan so'radim deydilar. Faqala ma alimna ahadan aslama qabla Zayd ibn Harisa. Zayd ibn Harisadan ilgari birovning musulmon bo'lganligini bilmayman degan ekan. Zayd ibn Harisa avvalda islomni qabul qilgan kishilardan ekan. Imom Zuhriyning rivoyatlariga qaraganda. rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot topishlaridan ilgari oxirgi hayotdagi amallarning amallari ham usomat ibn zaydni zayd ibn horifa dadalari shahid bo'lgan rum viloyatiga amir qilib lashkar jo'natdilar shu vaqtda usomat ibn zayd o'n yetti yashar bola edilar ko'p kishilar usomat ibn zaydni yoshligi haqida gapirishganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qattiq buni rad qildilar isomat ibn zayd o'n yetti yashar bola rum lashkariga abu bakr roziyallohu anhu umar ibn hattob va ulug' sahobalar xolid ibn validday shunday katta harbiy mahoratga ega bo'lgan kishilar bor lashkarga harbiy qo'mondon qilib tayinlangan bo'lib ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan tayinlangan zotdir usomat ibn zayd usomat ibn zaydni jo'natmasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qildilar abu bakr roziyallohu anhu xalifa bo'lganlaridan keyingi birinchi ishlari usomat ibn zaydni lashkarini jo'natishlik bo'ldi shunda ham ba'zilar usoma ibn zayd haqida gapirganlarda hatto umar ibn hattobdek kishi ham usoma ibn Zaydning yoshligi haqida gapirganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam tayin qilgan narsani rad qilishlikni mendan talab qilyapsanmi itlar meni talab turgansa ham bu amalni men bekor qilmayman dedilar usoma ibn zaydni jo'natishlik buni tagida juda ko'p hikmat bor edi va uni usomat ibn zayd lashkarini ba'zilar umar ibn hattobni shu vaqtda jo'natmaslikda ya'ni og'ir holatda madina qolishligini bilan deb ham tabir qilishadilar usomat ibn zaydni jo'natish va u kishini tayinlashlikni o'zgartirmagan holatda jo'natdilar bu kishi mana al hibbul hib ya'ni suyumlikning o'g'li suyumlik deb laqablanadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishining dadalarini ham yaxshi ko'radilar va bu kishining farzandlari isomat ibn bu kishini ham yaxshi ko'radilar hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan xulafolardan keyin usomat ibn farzandlarini ko'rishganda ham mana u kishini hurmatlashardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishining dadasini va dadasining dadasini ham yaxshi ko'rgan kishining farzandi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rganliklariga ergashardilar hatto umar ibn hattob roziyallohu anhu abdulloh ibn umar o'g'illariga xilofat davrida maosh tayin qilganda bir yillik maoshni tayin qilganlarida usomat ibn zaydga ko'p tayin qilgan ekanlar shunda abdulloh ibn umar buni sababini bilmasdan so'ragan ekanlarki nima uchun mendan ko'ra usomat ibn zaydga bo'lgan maosh ko'proq deganlarda javob bergan ekanlarki ey abdulloh o'g'lim degan ekanlar bu kishining dadasi seni dadangdan ko'ra rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suyimliroq edi bu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suyimliroq edi men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlarini o'zimni muhabbatimdan ortiq ko'rganligim uchun buni maoshini ortiq qilib qo'ydim degan ekan shunchalik bu kishi ulug' sahobalardandir alloh subhanahu va taolo darsimizni hamma davom etsin shu darslarimizda eshitilgan gaplarga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin sahobalarni fazilatlarini o'qiyapmiz biz ham ularga ergashishligimizga alloh taolo bizga ham tavfiq bersin ilmimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin.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 التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء sodiq amonatlik savdogar payg'ambarlar bilan siddiqlar bilan shahidlar bilan bo'ladi dedilar qiyomat kuni bu va'da har kimga aytilgani yo'q chunki moli davlatni ichida turib amonatli bo'lishlik payg'ambarlarning yo'liga ergashgan odamlargagina nasib bo'ladi birodarlar xususan hozirgi vaqtda nihoyat darajada xiyonat mana bunday narsa moli davlat bilan mo'min kishilarning qalbiga kirib kelyapti birodarlar ba'zi o'rinlarga kirib o'rnashib bo'ldi savdo ishini qilgan kishilar qiyomat kuni qosidlar bo'lib mahsharda turishadi magar taqvo qilgani va barra nihoyatda ko'p yaxshiliklar qilgani va sobiq muomalada bo'lganlarigina bundan mustasnodir agar taqvo lozim bo'lmasa va nihoyatda yaxshiliklarni o'ziga lozim tutmasa va muomalotlarda sodiq bo'lmasa qiyomat kuni butun fujjor fujjor deb nimani aytamiz shariat man qilgan gunohi kabiralarni qilgan odamlar shu gunohi kabiralarni qilgan odamlar mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdim deganlar, ularni juda achinarli holatlari zikr qilingan. As-safaru qit'atun min al-'adab. Yamna'u ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharaba. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله hozirgi vaqtda shu hadis bizga kerak birodarlar safar azobdan bir parchadir sizlarni bittalaringlarni uyqusidan yemoq va ichmog'idan qaytaradi albatta safarda bu o'z uyidagi rohati yo'qoladi sizlarni bittalaringlar endi o'zini borgan maqsadini o'ta bo'lgandan keyin ahliga shoshilsin dedilar ya'ni bola chaqasini oldiga kelsin juda ko'p kishilar bir maqsad bilan savdo bilan borib o'zini shu safarini yana boshqa narsalarga ulab oylab oylab o'zini uzoq chetga olib bola chaqasidan uzoq bo'lishligi sababli farzandlarning tarbiyasidan mahrum bo'lib qolyapti mana bu narsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizlarga bergan yo'llanmalari bu yo'llanmalarda bo'lgan xato uni zararini ko'p ko'ramiz birodarlar mana bu hadisni ham bilib qo'yaylik qodir bo'lib turgan odamni kechiktirib dunyoviy muomalasini kechiktirishligi zulmdir bugungi darsimiz zulmdan o'tdi bir odamdan muomalangiz bo'lsa u odam sizdan qarz bo'lsa yoyinki u odamdan siz qarz bo'lsangiz o'zingizda bor bo'lib turib shuni kechiktirib turishligi zulmdir shariati islomiya bizlarga halol kasblarni nihoyatda talab qilishlikka buyurdi balki targ'ib qilibgina qo'ymasdan buyurdi talabu kasbil halali faridatun ba'dal farida hadis sharif halol kasbni talab qilishlik bu namozlardan keyingi farz turadi ya'ni shunday darajada bizga halol kasb qilishlikka buyurdi ammo shu dunyoning muhabbatiga giriftor bo'lib qolishlik hamma xatoni asosidir Man kana من كان رأس ماله حب الدنيا كلت الألسن عن خسران دينه ومن كان رأس ماله التقوى كلت الألسن عن فضائل دينه والله أعلم shunday bo'lsa kerak bir odamni dastmoyasi dunyoni muhabbati bo'lsa hamma ishi shu dunyoni yaxshi ko'rishlikni o'ziga bo'lsa oxiratni eslamasa ollohni buyruqlarini eslaolmasa tillar uning dinini ziyonini gapirishlikdan charchaydi ammo bir kishini dastmoyasi taqvo bo'lsa uni fazilatlarini gapirishlikdan tillar ojizlik qiladi uning fazilati shunaqa hisobda qilinishligidan darajasidan ko'pdir bir kishi bu yerda aytibdilarki duo qilayotganda masalan asmoul husnoni zikr qilingan so'zlardan boshqa bilan boshqa tildagi bilan duo qilinishligini shuni bir joyda men gapirgan bo'lsam qulog'iga chalingan bo'lsa kerak ya'ni ahli ilmlar so'zdan Allohni ul husno bilan arab tilida aytgan ismlar bilan aytib duo qilmoqligi kerak. Chunki valillahi asmaul husna fad'uhu biha va zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi Shuning uchun duo qilinayotganda boshqa tilda Allohning nomini aytishlikdan o'zini chetga olgan yaxshiroqdir, birodarlar. Bir kishi so'rabdilar, xo'ja to'ra degan qoracha degan so'zlardan ya'ni biz shuni bilamizki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlarini sayyidlar deymiz ya'ni u kishini avlodlarini biz muhabbat qilamiz va u kishilarni do'st tutamiz ya'ni ahllari lekin shariatga xilof ish qilsa kim bo'lishligidan qat'iy nazar biz dushman tutamiz ahli baytim deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ahli baytimni deb vasiyat qilganlar ahli baytlari ba'zi rivoyatlarda mana salmon roziyallohu anhuni meni ahli baytim dedilar salmanu minna ahli bayt deb uch marta aytdilar demak biz bu yerda boshqa so'zlarni bilmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodlaridan bo'lsa ularni biz hurmat qilamiz bu endi birodarlar shuncha darsdan keyin biroz savollar bo'lmasligi kerak qasida ham boshqa degan gaplarni qasida deb o'n ikki baytdan ko'ra ko'proq bir odamning maqtovi haqida bo'lgan she'rni qasida deydi. 12 baytgacha bo'lganini g'azal deydi. 12 baytdan ko'pini qasida deydi. Bu qasida degani shu she'r. Bunda boshqa bir odamga zarar yetkazadigan, foyda yetkazadigan xususiyat bo'lmaydi. Qasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida Bonab soat qasidasini Ka'b ibn Zuhayr o'qib bergan. shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning madh maqtovlari haqida tavba qilib kelib shu soat qasidasini o'qilgan bu qasida birovga foyda ham zarar ham yetkazmaydi uni ma'nosini bilib ilm o'qishlik uni foyda zarar yetkazadimi shu haqdagi ma'lumotni bilishlikka kifoya qiladi mutlarda rahmi bo'lgan narsa nima bo'lishligidan qat'iy nazar o'zidan cheklantirishlik kerak juma namoziga mabodo kelaman desa ota-onasi qaytargan bo'lsa, jumaga kelishligi kerak, birodarlar. Juma namoziga. Endi bu juma namozi bizni shuni islom hukmi yurib turgan diyorlarda juma namozini o'qimasa, munofiqlik kitobat qilinib qoladi qalbiga. Shuning uchun buni nifoqdan saqlanishlik uchun albatta borishligi kerak. Imom odamda qiroati durust bo'lmasa, namoz buziladigan darajada bo'lsa, iqtido qilib bo'lmaydi, birodarlar. Namoz buziladigan darajada bo'lsa, qiroati iqtido qilib bo'lmaydi. Beni so'ratdiki, islom hukmlarini yurgizishligim uchun oila a'zolariga zulm qilsam gunohkor bo'lmaymanmi dedi. Bu zulm ma'nosini tushunmaslikdir. Bu masalan, bir odam namoz o'qimayotgan bo'lsa, namoz o'qimayotgan bo'lsa, siz jam izob turing deyishlik zulm, birodarlar. O'zi zulmni ma'nosini tushunishimiz kerak. zo'r bir odam, masalan bir odam chuqurga tushib ketayotgan bo'lsa, qo'l qo'g'ishtirib qarab turishlik bu zulm bu birodarlar. Shariatni hukmini qilmayotganlar hammasi o'tga qarab ketyapti. Bunda shak shubha yo'q. Bo'lib ham o'tiki, uni o'tini odamlar. Shunaqa katta bir azobga ketyapti. Bularni masalan bularni dini islomga tarqatishlik zulm, nima tushuntirishlik bu zulm emas. Albatta ularga bu mehribonlik. Masalan, bir odam o'zini farzandi quduqqa tushib ketayotgan bo'lsa, tezlik bilan ushlashga ulgurmaydigan bo'lsa, borib tepib ontarini nariyoqqa tushirib yuborishlikni, quduqdan saqlab qolishlikni yaxshi deydi. Mabodo shuni ko'rib tursa, dadasi ulgurmay attang qilib tursa, bir odam kelib tepib nariyoqqa o'tkazib yuborsa, shu bu odamni borib quchoqlab rahmat sizga deydi. To'g'rimi? Buni zulm qilding demaydi. Ammo to'g'ri yurganda sal turtib qo'ysa, sen nima meni o'g'limni urasan deydi. Zulm ma'nosini bilishimiz Unda islomiy jihodlarni ko'p odam zulm deb tushunib qoladi Hozirgi dinsiz odamlarda ham ko'pda o'g'rini qo'lini kesishlik zulm deb o'g'rilarni ko'paytirib olgan. U chunki faqat uni qo'lini kesishligini o'ylangan xolos. Minglab odamlarni Allohning hukmini joriy qilishlik ayni adolatdir. Birodarlar endi bir aqiqani hadis so'ralolmasin. Bu so'ralovni bu hamma yo aqiqaga tushib ketmasligi kerak. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratni o'rgatganlarida shunday qildilarki, bu tahoratni bir marta qo'llarini yuvib, bir marta tahorat har a'zoni bir marta yuvib, mana bu tahoratki bu siz Alloh taolo ibodatni qabul qilmaydi dedilar. Ikkinchisi ikki marta yuvdilib ko'rsatdilar. Bu ham tahorat dedilar. Uchinchisida uch martadan yuvib, bu meni tahoratim dedilar. Sunnat tahorat. Shundan keyin tahorat haqida masala hadab aytilavermadi. Bizi diyorlarimizda shu tahoratda haqida masala aytilaveradi, oxiri o'lgandan keyin qabristonda ham tahoratda nechta farz bor deb so'ralaveradi. Masalan, shunga o'xshagan bu yerda hadab aqiqani masalasini so'ralaverish ham bo'lmaydi. Aqiqa shu bir odam mo'min odam, mabodo bir qiyomatga borib qolsa shu aqiqa qilmasdan bundan savol javob uncha qattiq bo'lmaydi birodarlar. Bu yerdagi farzlarni ro'yobga chiqarishimiz kerak. bitta aqiqa bu bir chiqim kelganda juda odamda masala ko'payib ketadi, savol ko'payib ketadi. Kirim bo'layotganda hech odamlar bu savollarni berishmaydi. Savol bersam bu kirimni yo'li to'xtab qolmasin deb. من البيان لسحرا وإن من la hikma bu hadis g'alati yozilibdi, o'sha sahihmi deb so'rabdi bir kishi. Bu hadis albatta sahih. Sihr degan ma'nosi shuki, bayonda sehr bor deganni ma'nosi bir ta'sir bor deganlar. She'r bir hikmatni ba'zi vaqtda she'r o'zi hikmatni ham ifoda qilib bo'ladi deganlari. Mana masalan bu so'zni shunday aytdilarki, ikki kishi keldilar. Ikki kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldida bir bittalari ikkinchisini maqtadi. Maqtaganda u maqtalgan odam aytdiki, "Ya Rasululloh, menga hasad qilib, hamma fazilatlarimni aytmasdan ozini aytdi" dedi. Bu juda menga hasadchi bu dedi. Dudi buni g'azabi keldida yomonlashga turdi. Yomonlagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Payg'ambar huzurida ikki xil turish mumkin emas dedi. Nimaga buni ham maqtab ham yomonlayapsan dedi. Shunda aytdiki, "Fasadaqtu fil ula va ma kadabtu fil ukhra. Raditu qultu ahsana ma fihi, ghadibtu qultu aqbaha ma fihi." Avvalgisida to'g'ri gapirdim dedi. Keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Avvalgisida bundan rozi bo'lib turib, bunday bor sifatlarni yaxshini aytdim dedi. Keyingisida achchig'ini keltiruvdi, bor sifatlarni yomonini aytdim dedi. Bir ajib bir so'z bo'ldida ya'ni avvalgisida to'g'ri gapirdim, keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Bu so'z shunda aytiladiki, la Ba'zi bayonlar sehr shunaqa ta'sirni o'z ichiga oladi. Mana shu so'z shunda aytildi. Shu hadis haq sahih hadis, lekin yozilishda g'alati yozilgan bu. Odamlar mana bu yerda so'rabdilarki, bir kishi safarda bo'lganda peshin asr, shom xuftonlarini qo'shib jamlab o'qisa bo'ladimi debdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar ko'p, jam'a bayna salatayn haqida peshin va asrni jamlash ha jami taqdim ha jami ta'xir yo peshinni vaqtida asrni qo'shib o'qish yoinki e, asr vaqtida peshinni jamlab o'qishlik sunnat haqida sunnatligida va shom bilan xuftonni ham jamlash haqida ko'p hadislar bor endi bu odam avval men o'qimayman shunaqa qilib deb turvasa, unga hech bu hadislarning manfaati bo'lmaydi. Oldin menga hujjat keltiring, shuni men amal qilaman shunga hujjat bo'lsa desa, ixtiyorli. Lekin buni sen jamlab o'qimasang gunohkor bo'lasan deb birov aytganlar. Jamlab o'qiganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tamomicha. Shu hadislar bor shunga. Ba'zi ko'pchiliklar bir duo qiling debdilar, farzandlari bir betob ekan, mana ko'pchilik buni duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo va volidalarga shifo bersin farzand dadamiz notobliklar alloh taolo shifo bersin farzandlariga ham shifo bersin hamma ahli islomga alloh taolo bemorlarga shifo bersin alloh subhanahu va taolo mana ba'zi bir kishilar shu jamoatimizga yangilik bugun kelgan ikki kishi bor shuni duo qilaylik debdilar alloh taolo sobit qadam qilsin haq yo'lda barqaror qilsin alloh subhanahu va taolo ba'zilar tolib ilm ekan uzoqdan kelib shuni talab ilm qilyapmiz dedilar alloh taolo ularga talab ilmda ilmlarga amal qiladigan ilm bersin alloh subhanahu va taolo hammamizga ham haq yo'lni ko'rsatsin shu haqqa amal qilishlikka alloh tavfiq bersin alloh subhanahu va taolo jahondagi hamma musulmonlarga najot bersin xususan mustadafillarga alloh taolo najot bersin alloh subhanahu va taolo din islomga yordam berayotganlarga yordam bersin zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين